Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas. Tanī laika notika, ka Jēzus uzturoties kāda vietā lūdzās – Un, kad viņš bija beidzis lūgties, viens no viņa mācekļiem viņam sacīja: Kungs, iemāci mūs lūgties, tāpat kā Jānis iemācīja savus mācekļus. Un viņš tiem sacīja, kad jūs lūdzat Dievu, sakiet, Tēvs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums ikdienas, un piedod mums mūsu grēkus, kā arī mēs piedodam katram mūsu parādniekam un neievet mūsu kārdināšanā. Dargie, šodien dzirdējām Lūkas fragment, kur kungs Jēzus māca. Māca pasaulē, māca baznīcai tādu nu, vis, visiem ļoti labi zināmu lūkšanu, Tēvs mūsu. Bet, nu, šī lūkšana, protams, ir daudz, daudz dziļāka nekā, nekā mēs to tā saprotam. Kaut vien jau tāpēc, ka mēs noteikti esam pieraduši pie šīs lūkšanas, un citreiz arī tā kaut kā automātiski viņu skaitam, lūdzamies un, un nepārdomājam par to dziļumu, kas tur ir. Šeit ir, šeit ir vairākas tādas ļoti svarīgas lietas šajā lūkšanā, ko kungs Jēzus iemāca saviem mācekļiem un visai pasaulē vecajā derībā pirms Kristus laika. Tad attiecībā uz eh, Dievu tika lietoti vairāki jēdzieni, vairāki nosaukumi Dievam bija. Eh, tur ir tā, viņu ir, viņu ir daudz, bet nu, tādi pazīstamāki ir El, Elohim, Adonai, Jahve. Jā, tādi vairāki, vairāki nosaukumi attiecībā uz Dievu kas raksturoja eh, tādu vienu no dieva aspektiem, vai nu no dieva tādu varenību, vai nu no dievu, dievu, kuru nevar saprast, nevar izprast, vai nu no uzsvara dieva attiecības ar viņa tautu. Katrs no šiem vārdiem uzsvara vienu no tādiem aspektiem dievā. Citreiz mēs eh, arī mūsu laikos piedzīvojam kaut ko tādu, kad, kad pie mums arī tepat Rīgā var pienākt parasti divi kungi, visbiežāk kungi, bet nevienmēr vienmēr un eh, sāk jautāt to jautājumu, vai jūs zinat, kas sauc Dievu? Un tad viņa grib, lai mēs atbildam, ka viņu, viņa vārds ir Jahve. Bet eh, kungs Jēzus šodien saka kaut ko interesantu un kaut ko jaunu. Un tā ir arī mūsu katoliska atbilde, ka mēs Dievu saucam par abba. Ka šodien šajā aleluja dziedājumā ir abba, tas ir tēvs. Proti, Kungs Jēzus ievad šajās attiecības starp Dievu un cilvēku, viņš ievad tēvišķību un arī otrādi attiecību uz mums, ka mēs esam kā dēli un meitas. Ka tas neiet runa tikai par to, ka Dievs ir visuvarens, ka Dievs ir nesaprotams, ka viņš ir kaut kur tālu, bet kungs Jēzus ieved kaut ko pavisam fundamentāli jaunu. Viņš ieved, ka jā, viņš ir visuvarens, jā, viņš ir neizprotams, bet viņš ir tēvs. Un līdz ar to mēs esam eh, viņa dēli un viņa meitas. Tas ir kaut kas, mm, kaut kas ļoti jauns un, un svarīgs. Eh, Attiecībā uz Tēvs mūsu lūkšanu šeit arī ir tas, ka mēs uzsveram viņa, viņa varenību. Ne? Katru reizi, kad mēs uzsākam šo lūkšanu, arī Kungs Jēzus to iemāca, ka svētīts lai top tavs vārds – Tas nozīmē, pirmais, vispār, ko mēs darām, uzrunājot Dievu kā Tēvu, tas ir pagodinām Viņu, pielūdzam Viņu, slavējam Viņu, ka, lai Tavs vārds ir svētīts. Tad mēs pakļaujamies Viņa gribai, kas ir grūti, ne? lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek. Mums savukārt ir kārdinājums, nu, ja ar vārdiem varbūt nē, tad ar savu būtību uzreiz – Tēvs, mūsu dienišķo maizi dot mums šodien, tas uzreiz izlaist visu lieko un ķerties pie svarīgākā par to, kas mums, kas man ir vajadzīgs. Bet kungs Jēzus ar tādu savu gudrību, viņš parādā to, to īsto lūkšanu, kā piesaucot Dievu, kā savu tēvu, ka tas ir mans tēvs, bet es savu sākumā pielūdzu viņa, viņa vārdu, pielūdzu viņu. Šis fragments, mīļie, mums, eh, mums atgādina, ka Nu, varbūt padomāt, kā mēs lūdzamies to Tēvs mūsu lūgšanu. Ka varbūt es viņu tik bieži esmu lūdzies, tik daudz esmu lūdzies, bet varbūt es nekad nebiju aizdomājies par to, ka es taču uzrunāju savu tēvu, abu. Viņš ir liels, viņš ir varens, viņš ir neizprotams, bet viņš ir tēvs. Lai, šis, lai šī ir skola arī priekš mums, līdzīgi kā šodien mācekļi gāja pie Jēzus Tad arī mēs, kungs, iemācīja mums lūgties, lai mēs no jauna saprastu šo veco labu lūgšanu, ko zina visa pasaule, Tēvs mūsu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.